neuri bereziak beraz uh, aipatzen ditugu, uh, salatzeko dispertsioa, hori ere uh, dispertsioarena, mena hor etxera telkartearen izenean mintzo baitizte ere, azkenean da, senideak jasaiten dutena, uh, aipatzu nahi duzu, osasuna aldetik uh, ondorioak ere baitira, psikikoak ere, dispertsioak, sortzen dituenak, aurrengan, hori denak, Piskat zehaztu ditugu ar prentsa horreko hartan, uh, maila hortan uh, dit, izaiten ditugun arazu dienak dira ekonomikoak, zenta joiek sekolako dirua eskatzen dute eta etengabe repikatu behar dira. Eta dira, uh, be, gure artean diren uh, zaharren ezagutzen ditugu adibidez guraso zahar hainitz jadanik bisitak uh, ezin dituztenak egin eta aurren zat. Gero eta gehiago neurtzen da aurren artean ze eh, ondorio latzak dituen egoera honek. Uh, ara, bai uh, eskolan, bai moralean, bai garapen bidean eta bar. Uh, Aipatu ditugu ere uh, errepidetan hildiren amasei pertsonak eta ipatu ditugu ere, ebe janduzun bezala, osasunaren gain, ze ondorioak dituen uh, albo guzietan egoera honek. Zer egan nahi du, azkenean, edo, zer da bisita bat egitea? Nola um, deskribatuko zenukezuk pertsona bat entzat? Ba, fite eraiteko, oskal preso uh, eh, geien, geiena uh, eh, urruneko kartzeletan egoiten da, haietako asko aspalditik, Egan nahi du familientzat, hartzea asteburu osoa, hostilaretik igandera, egitea eh, bidai neketsua, eh, oso garestia eta adin batean eh, errepikatu ezin dena. Um, Astapenera itzultzeko berriz, gaurko prentsa prentsaurrekoa beraz urteroko ekimena horretarazteko da ondartzen eh, ekimena, igandean uh, eh, or, eh, Ipar Euskal Herriaren kasuan endaian emana da itzordua. kanpoko jendearen erreakzioak olako ekimenetan nolakoak dira? Ebe urte ikusten dugu oso ahitua gelditzen dela jendea, oso ahitua. Oso interesatua askotan, ulertzen duenean gaia zein den oso interesatua banatzen dugu esku horritxo bat bost izkuntzetan usu simplea, eh? testu simple batekin dispertsioa aipatzen duena, eta zinez uh, urtero hartzen gira balio duela, jendeak bai maite duela hemen turismoa egitea, baina haietako asko usu interesatua da ere uh, hemengo egoerarekin, eta bereziki pasatzen den guziarekin, prozesuaren markoan, eta bak. Bai, turista ez da ondartzan egoiten den pertsona simple bat. Badu gibelan interes bat, jena dut eh, Ba, ez denak, ebistan dena, eta bat zu botatzen digute papera, baina zinez uh, urtero uh, aurkitzen dugu jende bat, uh, bai, sintxoki uh, interesatua eta unkitua. Ah, Ipatu uh, zuberaz bake prozesuarena, testu inguruarena, horrek ere etxerat uh, elkartearen zat, uh, badu? bai, biztan dena garantzia duela. Uh, gu gure egoera saratzen dugu betidanik ez, uh, eskubideen urraketa edo eh, garaian ez, ez, ezin dira justifikatu, baina gaurko garaian uh, aitzak iguziak erori dira ere eta biztan dena ahalik eta gehiena parte hartzen dugu, uh, joan den delegazioan parte hartu dugu ere eta zinez e, eh, pustik itzuli gira, e, eh, pausu ba importantea zela neurtzen, eta baita ere foro sozialan, so, sozialean, eh, ahalik eta gehiena gure ahia ere ekarri nahi dugu prozesu hartan. Justuki, Pariseko bisitari begira, bagoaz kolektiboarekin batera, beraz, etxeratekoak hor ziren. delegazio bat, beraz, joan da hor, zer ekarri du, ordu horrek? Uh, iruditu zaigu ekarri duela uh, behin goz, uh, gertatu zen puntualki aktualitatearen arabera, baina hor zinez ikusi da uh, eragile handana baten lanaren fruitua, eta ikarri dutela gizarte honen ahotsa Parisen. Eta Parisen egin zuten uh, prentsaurikoa oso importantea izan zen, uh, edukina oso fuertea, eta baita ere egin ziren hitz ordu guziekin, bo etxeratek, uh, eh, eh, etxerat eh, haietako batzu, batzutan bakarrik parte hartu zuen, baina uh, uh, nabaritu den interesa eta behar ba ate bat irekitzen aldela uh, eman digu itxarupen uh, puntua, Hala ere, aspalditik gira borroka hortan, bakigun nola funtzionatzen duten agintari ezberdinak eta oso argi dugu eh, importantena mobilizazioa gelditzen dela horregatik deia eh, bota dugu, dei hori bota dugu goizuntan eta beste batzu izanen dira ondoko iabetetan. Justuki mobilizazioak beraz igandekoa ondartzen ekimena, horrendaian eginen dena. Eh, Ikusten da, ala ere, mobilizazioak ekimenak frantziari begira jartzen direla, hor ere frantziako espetxei begira edo martxak antolatzen dira, abenduan Parisen da itzordua, Parisetik etortzen aliteike, beraz, eh, ate idekia? ba, hola espero dugu denok, gero etxeratetik ez dugu, uh, ez ditugu karta guztiak honi ongi erantzuteko, baina uh, egia pastu den guztiarekin uh, abendutik, luso ekimenarekin, uh, desarmearekin, uh, evidentea dela uh, uh, estatu frantsesaren jarrera Uh, aldatu dela, gutxien ez kontra ez dela ezagri. Eh, beraz, eh, bai, eh, zentzu hortan lan eginen da alik eta gehiena ateori azkenean irekitzeko bai. Etxerat e, elkartearen zat, senide eta familien elkartearen zat, zein da hor lehen bai lehen den helburua. Guretzat uh, lehentasun osoan dituzten helburuak dira uh, beste zer baino lehen lagiki eri direnak Eh, hori ere da beste neuri berezia guretzat eta gizarte arentzat ulertezina. Uh, eh, Lariki eridirenak uh, eh, espetxean mantentzea eta urrun gainera. Hori da sen zat uh, zinez lehentasun gorria. Eta gero errandudan bezala dispertsua. Dispertsuak pixkanaka-pixkanaka hiltzen dituela familiak ere bai. Eh, horiek dira uh, bilenengo helburuak, uh, eh, gomentzituak gira, baina gaur egun beste eragilea iniz bezala, gomentzituak gira direla ezinbesteko pausuak prozesuan aintzinatzeko, Ben, biztan dena gero bidea segitzeko guk dugun lema da etxean eta bizirik nahi ditugu eta behar ditugu eta buka eraino eramanen dugu. Muriel Lukantiz, beraz, eh, gurekin ginoen, etxerat elkarteko kidea, uh, itzordua hori tarazteko agortu intzin. Bai, beraz, uh, Euskal Herriko ondartza askotan izango da elgarretaratzea, baina ni paraldeko entzat, eman dugu itzordua endaian, endaiako ondartzan beraz, amabitan, igande ontan. Mirezker. Zuri.